Naam. Nitanukulia akwali za wanawachuoni ambao wametangulia. al imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Ulu yeye anadai kwamba Imamu Dhahabi aniungi mkono hakuungi mkono katika msimamo wako huu mbovu wala al-Auza'i wala Imam Malik wote hawakuungi mkono asema Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala yeye mwenyewe katika kitabu chake asema waqad taqaddama sikilizeni kwa makini maneno haya waqad taqaddama mithlu hadhihi alibarat na zimetangulia mfano wa ibara hizi adhati hapa tuko kwenye kumthibitisha kwamba kuna maulama waliotangulia wanaothibitishia dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala waqad taqaddama mithlu hadhihi alibarat na zimetangulia mfano wa ibara hizi yani maelezo haya an abi Ja'far ibn abi Shaybah kutoka kwa Abu Ja'far ibn Abi Shaiba wakaririni hawa wanawachuoni wa Uthman ibn Sa'id ad-Darimi na Uthman ibn Sa'id ad-Darimi wakadhalik atlaqaha Yahya ibn Ammar kama hivyo ametamka kwa wazi kwa maana amelitamka hilo Yahya ibn Ammar amelitamka hilo fi risalatihi katika risala yake wal hafidh na al Abu Nasr al-Wa'ili as yule tumemtaja siku ile pia ametangulia kusema hayo kutaja ibara hii fi kitabi al-ibana katika kitabu cha al-ibana <clears throat> fi kitabi al-ibana lahu katika kitabu cha ibana ambacho ni chake fa innahu qal hakika yeye al-imam sijizi amesema wa aimmatuna kathauri na maimamu wetu kama al-imam thauri wa malikin na imam malik wal hammadi na hammad wa ibn uyainata ابن عيينة وابن المبارك ابن المبارك والفضيل الإمام الفضيل وأحمد أحمد وإسحاق الإمام إسحاق ابن راهوية متفقون نوينك وفكيانا على أن الله جوية قم الله فوق العرش بذاته يكو جوية عرش وذاتياك وأن علمه بكل مكان نقوم بإلمياك يكو كلا سهمه وكذا أطلقها ابن عبد البر نكما هيفو أمليتيا واز أمليتابك كوا واز ابن عبد البر كما سيأتي كما يتغفكويا وكذا عبارة شيخ الإسلام نكما هيفو عبارة يا شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري أمني أبو إسماعيل الأنصاري سيكا فيني شيخ الإسلام ابن تيمية أكام تشكي أقول الأنصاري فإنه قال يا يا مسمى يفي وفي أخبار شتى na katika habari zilizo tofauti tofauti anna allaha fi samai sabia kwamba allah yuko katika mbingu ya saba ala alarshi yuko juu ya arshi binafsihi kwa dhati yake karirini hiyo binafsihi kwa dhati yake nani huyu abu ismail al-ansari wakadha qala abu al-hasan na kama hivyo amesema abu al-hasan fi tilka al-qasida katika hiyo qasida aqaiduhum anna al-ilaha bidhatihi akida yao hao salaf kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mwabudiwa kwa dhati yake ala arshihi ma ilmihi bil ghawaibi yuko juu ya arshi yake pamoja na ilmu yake ya yale yaliyojificha aqaiduhum akida yao salaf anna al bidhatihi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake sasa haja ni nani huyo salaf aliyekutangulia au ni nani mwanawachuoni aliyekutangulia katika wanawachuoni waliotangulia tambia hawa hapa asema hivyo huyo kwamba kwa dhati yake ala arshihi ma ilmihi bil ghawaibi yuko juu ya arshi pamoja na ilmu yake kwa kuyajua mambo ya ghaib wa ala hadhihi alqasida na juu ya kasida hii maktubun bi khatti al imeandikwa kwa khatti al-allama taqiyuddin ibn salah li taqiyuddin ibn salah هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث هي ndo aqida ya ahlu sunna na ashabu alhadith wameandika hivyo wakadha atlaqa hadhihi lafdha na kama hivyo amelitamka kwa wazi lafdhi hilo Ahmad ibn Thabit at-Tarqi al-Hafidh al-Sheikh Abd al-Qadir al-Jaili kama hivyo amelitamka kwa wazi Ahmad ibn Thabit At-Tarqi na walmufti na almufti Abdul Aziz Abdul Aziz pia amelitamka hilo wa Taifa na kundi kubwa limelitamka hilo wallahu ta'ala khaliqu kulli shay'in bidhatihi anaendelea al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala na Allah hali yakuwa ametukuka ni mwenye kukiumba kila kitu kwa dhati yake mudabbiru alkhalaiq bidhatihi ni mwenye kuwapangilia waja yani mambo ya waja kwa dhati yake bila muinin pasi na msaidizi yeyote wala muazirin wala muazir yani msaidizi yeyote anakusudia wa inma arada ibn abi zaid wa ghayruhu na hakika amekusudia ibn abi zaid na wengine wasiokuwa ibn abi zaid atafriqata baina kaunihi ta'ala ma'ana kutofautisha baina ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi wa baina kaunihi ta'ala fawqa al na baina ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh fahuwa kama qala ni kama alivyosema wa ma'ana bi'ilmihi na yuko pamoja na sisi kwa elimu yake wa annahu 'ala al na kwamba yeye yuko juu ya arshi kama a'lamana haythu yaqul kama alivyotuambia sisi alivyotujulisha sisi pale aliposema ar-rahmanu 'ala al-arshi الله mwingi wa rehema yuko juu ya arshi وقد تلفظ بالكلمه المذكوره جماعه من العلماء na wamelitamka neno hilo ambalo limetajwa yani bidhatihi wengi katika ulama kama qaddamnahu kama tulivyotanguliza kueleza huko tazama katika al-ulu safha ya 235 ametamka haya al-imamu adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala tuko pamoja al-Imam al-Muqri al-Muhaddith Abu Umar Ahmad ibn Muhammad At-Talmanki huyo amefariki mwaka 429 anasema hivi wa ajma'a al-muslimuna na wamekubaliana waislamu wote min ahli sunnati katika ahli sunna ala anna ma'na qawlihi ta'ala juu ya maana ya kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka wa huwa ma'akum aina ma kuntum na yeye yupo pamoja na nyinyi popote mtakapokuwa wa nahwi dhalik na mfano wa hizo min alquran katika Qur'an anna dhalika ilmuhu kwamba hiyo ni ilmu yake wa anna Allah fawqa samawati bidhatihi na kwamba Allah yuko juu ya mbingu kwa dhati yake mustawin ala arshihi kaifa sha yuko juu ya arshi yake bila anavyotaka sawa bidhatihi ametaja bidhatihi fawqa samawati bidhatihi ametaja kwa kusharih al-imam Abu Umar At-Talmanki amefariki mwaka 429 sawa tuko pamoja kisha katika maneno aliyosema anasema qala ahlus sunnati fi qawlihi wamesema ahlusunnati kauli yake Allah arrahmanu ala alarshi istawa Allah yuko juu ya arshi anna alistiwaa min Allah ala arshihi almajid ala alhaqiqati la ala almajaz kwamba kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya arshi yake iliyotukuka ni kwa hakika na si kwa majazi ni hakika hasa katika kitabu al-usul ila maarifati al-usul ameyataja al-imamu huyu maneno haya كذلك الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الطلحي الأصبهاني ويوم فريق مواكا ميتانو ثلاثين تانو أنا سمع وزعم هؤلاء نهو مدائي هوا أو جماك ايوب هوا أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق كمبا هيجوز هو شريه kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa vichwa wala vidole kuelekea juu fa inna dhalika yujibu tawhida hilo linawajibisha tauhid waqad ajma'a almuslimun na hakika wamekubaliana waislam anna Allah huwa al-aliyul a'la kwamba Allah ndiye al-aliyul a'la aliyetukuka aliye wa juu yote ni sawa lakini zote ni kwamba aliye wa juu Allah subhanahu wa ta'ala ونطق بذلك القرآن في قوله نايم لتمك هل القرآن كتك قولياك سبح اسم ربك الأعلى لسبح جن لملواك ألي وجو وزعموا أن ذلك بمعنى علو الغلبة سكليزيني كما من النهاية وزعموا نوكداي هواك نايوب أن ذلك كما هيلو لسبح اسم ربك الأعلى بمعنى علو الغلبة نكمان يا علو يا غلبة sawa kwamba ni maana ya uluu ya kushinda na siyo ya dhati la uluwi dhati na siyo uluu ya dhati wa inda almuslimina na mbele za waislamu sasa ayubu wewe jichagulie upande wako wewe uko wapi wa inda almuslimina na mbele za waislamu anna lillahi azza wa jalla uluu alghalaba kwamba ana allah subhanahu wa ta'ala ujuu wa ghalaba wa kushinda wa uluwa min sa'iri wujuhi al-ulum na ana ulum wal-ulum min sa'iri wujuhi al-ulum na Allah ana ujuu katika baki ya aujuh yani namna tofauti tofauti za ulum lianna al-uluwa sifatu madhin kwa sababu ulu ni sifa ya kusifika Allah subhanahu wa ta'ala kusifiwa fathabata lillahi ikathibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala uluu dhati ikathibiti uluu dhati al-imam nani huyu at al-Asbahani alifariki mwaka 535 ikathibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ana uluu dhat wa uluu sifat na uluu ya sifa wa uluu al-qahri wal-ghalaba na ana uluu Allah subhanahu wa ta'ala ya kushinda kutenza nguvu na kushinda na ndio maana mwanzo wa maneno nikawaambia kwa sababu Ayubu anaona kama mimi naongea natumia rai yangu kwamba yeye anatumia akili yake na mimi natumia kitabu tu hapa. Sasa nani ambaye atamshinda mwenzake? Yaani mfano maneno kama hayo. Sasa yeye nikizungumza pale nilipozungumza kwamba ulu ya Allah imegawanyika katika sehemu tatu na zote ni ulu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ana ulu dhati ambayo ndio ugomvi wetu mkubwa na ulu alqahri na kadhalika ulu sifati zote anazo Allah ni zake Allah lakini ulu dhati katika kitabu al fi bayani al-mahajja juzu ya pili kurasa 114 ameyataja al-imamu huyu al-imamu al-asbahani rahimahullahu ta'ala kwa hiyo bana dhati ipo ayubu sio kasema nitajie dhati imetajwa wapi ndio hii hapa nitahesabu mwanachuoni wangapi naam kadhalika al adh-dhahabi rahimahullahu ta'ala alipotaja maneno ya al-imamu hammad ibn zaid ambayo tuliyataja huko nyuma kwamba hujjatuhum fi dhalik من الكتاب والسنة حجة yao katika hilo katika kitabu na sunna hujjatuhum ala dhalika an-nusus wal athar na hoja zao ni juu ya nusus hizi za kitabu na athari kisha akasema baada ya hapo al-Imam adh-Dhahabi katika al-Ulu wa maqalatul Jahmiyya huyo ni Hammad ibn Zaid anasema hivyo anamnukuu al-Imam adh-Dhahabi wa maqalatul Jahmiyya na maneno ya Jahmiyya anna Allah tabaraka wa ta'ala fi jami'il amkina kwamba Allah yuko katika kila sehemu Allah yuko kila sehemu hayo ni maneno ya nani ya Jahmia sasa Ayubu nilipomwambia kwanza niliposoma maneno ya Imamu Dhahabi kwamba mwanzo wa kuchomoza haya mambo haya yalianza na bwana mmoja Ja'd ibn Dirham akauawa yeye ndiye mtu wa kwanza man ankara anna Allah fawqa al-arsh bidhatihi ndiye mtu wa kwanza aliyepinga kwamba fawqa al-arsh afwan kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh yeye akasema sisi sio jahmiya kwani wewe jamani shekhi kunisikia anasema Allah yuko kila mahala wewe una nazaa kutoka kwa jahmia amechota msimamo huo kutoka kwa jahmia huyu bwana ayub kwa sababu kusema Allah yuko kila sehemu na kusema Allah hana makan hakuna tofauti sikiliza anavyosema sasa ta'ala Allahu an qawlihim ametukuka Allah kuachana na kauli yao hii bal huwa ma'ana aina ma kunna biilmihi bali yeye Allah yuko pamoja na sisi popote tulipo kwa ilmu yake kisha akasema sikiliza maneno yake nasibu ya ayubu iko hapa wa maqalu mutaakhiril mutakallimin na maneno ya waliochelewa katika mutakallimun yeye bwana ayubu si tafsiri ametoa wapi anasema almutakallimun ni watu wa tauhid huyu bwana huyu tatiza asoma kwa bwana google kichukua simu yake mwenyewe angalia kwali zile walizozinukuu wale waliopinda mfano wake anukuu na zingine wanamsaidia mashehe wake akina Yusuf Diwani huko ananukuu sasa almutakallimuni ahlul kalami wale ambao walikuja kufanya tahrif katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ta'wil ambayo ni batil haikubaliki kwa hiyo hawa wanasema hivi anna Allah ta'ala laisa fi sama na ndio maana mwanzo nikasema Ayubu msimamo wake anaona kwamba Allah hayuko popote naelewa maana ya Allahu maujudun bila makanin maana ya Allah hayuko popote naelewa نمانا من نياكي نمنا يو قبح كلامه هذا الرجل وبايا ومن يو أن الله تعالى ليس في السماء الله هيكو كتكم ولا على العرش نقوم الله هيكو جوي عرشي ولا على السماوات نقوم الله هيكو هيكو جوي بينغو ولا في الأرض نقوم الله هيكو كتك أرضي ولا داخل العالم ولا الله سيومن كنيكو إنجيا كتك wala kharij alalam wala hayuko ndani ya ulimwengu wala hayuko nje ya ulimwengu wala huwa bainun an khalqihi wala Allah hajajitenga na viumbe wake wala muttasilun bihim wala hajaungana nao Allah subhanahu wa ta'ala waqalu na wakasema hivi jami'u hadhihi al sifatu al hizi sifa zote ni sifa za kiwiliwili sifa za viwiliwili ndo wanakuwa wana makani naelewa na Allah sio kiwiliwili kwa hiyo hana makan kwa hiyo la dakhila wala kharija wala muttasila bihim wala baina yote hayo sifa kwa maana huyu sasa hayupo wallahu ta'ala kisha wanasema wallahu ta'ala munazzahun 'anil jism na Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokana na jism hana jism qala lahum ahlus sunnati wal athar wakawaambia ahlus sunnati wal athar ambao ndio kina sisi tunamwambia sayubu Sikiliza msimamo wetu sisi. Nahnu la nakhudhu fi dhalik. Sisi hatuliingilii hili. Wanaqulu ma dhakarnahu. Na tunayasema haya tuliyoyataja bwana Ayubu ittiba'an linnususi kwa sababu ya kufuata nusus za kitabu na sunna wa in za'amtum ijapo mtadai nyinyi madai yenu yanadai wala naqulu biqaulikum wala hatusemi kwa maneno yenu nyinyi bwana Ayubu fa inna hadhihi suluba nu'utul ma'dumi kwa sababu hizi sifa za mapungufu mlizozileta nyinyi ambazo anatakaswa nazo Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa za kitu kisichokuwepo kwa sababu ikiwa Allah hayupo juu ya arshi wala hayupo juu ya mbingu wala hayuko katika ardhi wala hayuko kwetu wala hayuko popote basi hiyo ni sifa ya maadum kitu kisichokuwepo naelewa maneno yake lakini ana maneno ya al-Imam huyu kisha akasema taala allah jalla jalaluhu anil adam ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kuepukana na kutokuwepo bal huwa mawjudun bali yeye Allah subhanahu wa ta'ala yupo mutamayyizun an khalqihi amejitenga kuachana na viumbe wake mausufun bima wasafa bihi nafsahu anasifika kwa vile alivyojisifia yeye nafsi yake min annahu fawqa al bila kaif kwamba yeye yuko juu ya arsh bila ya namna ambayo sisi tutaijua tazama katika al-ulu ukurasa wa 143 naelewa maneno haya kwa hiyo huyu bwana Ayubu amekuja na madai kwamba Allah hayupo ndio maana ya maneno ya Ayubu nyi waeleweni watu wapongwe kwamba Ayubu asema hivi Allah hayupo kamwe huyu Allah mnayemwabudu nyinyi hayupo ndio maana ya maneno ya al-Imam rahimahullahu ta'ala mwanachuoni mwingine alharith almuhasibi yeye anasema amma qawluhu ama kauli yake Allah ala al-arsh istawa kwamba yuko juu ya arsh wa huwa alqahiru qahiru fawqa ibadi na yeye Allah ndiye mwenye kuwatenza nguvu waja yuko juu ya waja wake sasa akamwambia Ayubu kwamba mimi sijabuni buni tu nikatafsiri tafsiri zangu za kwamba huwal qahiru fawqa ibadihi umejitamkia tu fawqa hapa ni nasemaje fawqa hapa ni ya makanatu warutba lal makan sasa nataka nimwambie hawa wanawachuoni hawa walikuwa wakistafsiri aya walizokuwa kizitumia ni hizi hizi aamintum man fi samaa na mfano wa hizo huwa alqahiru fawqa ibadi ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib sasa yeye analalamika kwamba mimi niliposoma aya hizi nikaondoka sasa usijua asome kutubu za al-sunna angalieni vitabu vya wanachuoni wanaothibitisha uluullah wao kwanza wanazileta ayati sio hilo tu alivyokuwa mjinga huyu bwana vitabu vyote vya hata vya fikhi wakitaka kuelezea kitu fulani mfano jambo la bai mathalan sio au jambo la madeni mfano mlango wa kuuzia madeni utakuta wanahitaja aya ya deni peke yake alafu wanakuja kusherehesha huku chini sio qala fulan qala fulan qala fulan au wanaweza kaelezea aya mfano Imamu Nawawi soma Riyadhus Salihin tusunayo hapo akataja aya zinazohusiana na mlango wake akazieleza zote akazitaja kama kumi hivi au tano au sita au mbili alafu akaanza kutoa maelezo huku chini sasa bwana Ayubu analalamikia kwamba alipotaja zile aya akaondoka hivi hivi kavukavu ujielewi kweli we bwana mbona mimi si maelezo nimeyatoa kwenye akwali za ulama walivyozielewa hizi aya kwani tatizo liko wapi kadhalika akasema huyu al-Imam al-Muhasibi aamintum man fi samaa hivi mmejiaminisha na yule ambaye yuko juu akasema kadhalika idhan labtaghau ila dhil arshi sabila basi wangetafuta kwa yule mwenye arshi njia ya kumfikia fahadha wa ghayruha haya aliyataja al-imam na nyinginezo katika aya kisa sawa ilikuwa fahadhihi wa ghayruha hizi ayat na nyingine ambazo hakuzitaja al-imam mithlu qawlihi mfano wa kauli yake Allah ta'rujul malaika na mfano wa nyingine katika aya ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi wanapanda malaika na malaika na Jibril alayhi salam kwake ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib kwake yeye Allah linapanda neno zuri hadha munqati'un hizi ni zenye kukatwa moja kwa moja yujibu annahu fawqa al-arsh zinawajibisha kwamba Allah yuko juu ya arsh fawqa al-ashiya'i kulliha yuko juu ya vitu vyote munazzahun anid dukhuli fi khalqihi ni mwenye kutakaswa na kuingia kwa viumbe wake la yakhfa alayhi minhum khafiya hakijifichi juu yake yeye kutoka kwao hawa viumbe kitu chochote li'annahu abana fi hadhihi al-ayat kwa sababu Allah amebainisha ameweka, wazi katika aya hizi anna dhatahu binafsihi fawqa ibadihi ndio mahallu shahid anna dhatahu binafsihi kwamba yeye Allah dhati yake yeye mwenyewe kwa dhati yake yuko juu ya waja wake liannahu qal kwa sababu amesema aamintum man fis samaa ay yakhsifa bikumul ard yani fawqa al arsh anakusudia kwamba yuko juu ya arshi wal arshu ala samaa na arshi iko juu ya mbingu kwa hiyo haya ndio maneno yetu tunayategemea bwana Ayubu kwa hiyo usije tena ukaulize dhati imetajwa wapi dhati imetajwa wapi tazama fahamu alquran safha kuanzia 349 mpaka 352 katika kitabu fahamu alquran tazama maneno haya ameyataja al-imam uh, al-harith al-muhasibi zamtosha zamtosha hizi bado mpaka aelewe al-Imam ad-Darimi anasema hivi Imam ad-Darimi anasema hivi li'annahu qala fi ayin kathira kwa sababu Allah amesema katika aya nyingi ma haqqaqa annahu fawqa arshihi zile zinathibitisha kwamba yeye yuko juu ya arshi yake fawqa samawatihi yuko juu ya mbingu zake fahuwa kadhalika la shakka fihi jambo liko hivyo wala hakuna shaka ndani yake falamma akhbara annahu ma'a kulli dhi najwa pale aliposema kwamba yuko pamoja na kila mwenye kunongona kulna si tumesema ilmuhu wa basharuhu ma'ahum elimu yake na kuona kwake ku pamoja nao wa huwa binafsihi ala al-arshi na yeye Allah kwa dhati yake yuko juu ya arshi bikamalihi kama wasaf kwa ukamilifu wake Allah kama alivyosifia alivyojisifia yeye mwenyewe mpaka mwisho maneno yake rahimahullahu ta'ala ba ametaja maneno haya baada ya kutaja adilla mbalimbali tuelezea katika kitabu chake ar-radd ala al-jahmiyya ad-dari safha ya 36 ametaja maneno haya al-imam ad-dari pamoja na huko juu ameleza maneno ambayo yana utata ndani yake kabla ya haya lakini wanawachuoni wameweka sawa naam lakini ithbatu dhati katika hii al-imam ibn abi shayba mwingine huyo al-Imam Ibn Abi Shayba asema fa huwa fawqa as-samawati wa fawqa al-arshi bi dhatihi yeye Allah yuko juu ya mbingu juu ya arshi kwa dhati yake kwa dhati yake mutakhallisan min khalqihi baina minhum amejitenga kuachana na viumbe wake bainan minhum amejitenga kutokana nao Allah amejitakasa kujiweka mbali na viumbe wake na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala yuko amejitenga kutokana nao hajachanganya nao wa viumbe wake ilmuhu fi khalqihi elimu yake kwa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala iko kwa viumbe wake na maana kwamba anawajua viumbe wake la yakhrujuna min ilmihi hawatoki kwenye elimu yake Allah kwamba hawajui kwamba fulani kafanya hiki hata mjua hayuko hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hii katika kitabu al-arsh wa maruya fihi safha ya 291 na 292 cha imam Ibn Abi Shaiba tutakaje awapinge hawa bidhatihi sawa kadhalika hawa ndio wanawachuoni ambao tumewanukuu lakini wako wengi maelfu ya wanawachuoni wakitaja bidhatihi na hiyo ni kwa sababu ya hawa wenye inadi hawa kwa sababu maswahaba wao walielewa moja kwa moja kwamba bidhatihi na ndio maana hawakuwa na haja ya kugombana ndani yako kwamba hakuna itakuwa sio bidhati wao walielewa moja kwa moja na yule jaria alipoulizwa nimekuuliza swali wewe yule jaria alipoulizwa aina Allah yeye hakusema Allahu mawjudun bila makanin wala jihatin wala yajri alayhi zamanun usirudie maneno hayo kuyaropoka mbele yetu wala mbele ya watu wapongwe hayo maneno ni ya batil yanakukufurisha bwana Ayubu hatujasema kwamba wewe tayari ni kafiri na wala hatusemi kwamba tutaswali nyuma yako labda tutaacha kuswali nyuma yake kwa sababu ya ushirikina sio sababu yule ni mganga wa kienyeji lakini huyu mganga anaenda mbali basi ngoja tuyaje ngoja tumsamehe kwa leo ila akiendelea tutamtaja tatajia kazi yake maalumu anayofaa kufanya make yeye alisema katika maneno yake alisema bwana jamada we fanya udalali wako huko hii kazi achana nayo alafu akajicheka mwenyewe akasema na yeye atasema nenda na mimi nikaague he ukaague kweli uachane na jambo hili halikuhusu kamwe ili yani huyu ni kama mwanamke unajua jihadi fi sabilillah imefaradhishwa kwa wanaume sio lakini mwanamke akiingia vitani anapigwa sasa bwana Ayubu kalivamia hili jambo ni kama mwanamke nilikuwa si lake kwa sababu ashaingia vitani sisi twampiga twampiga nalo mpaka akome na aache kuropoka kila akikaa anafikiria ah kumbe maana yanaona kwamba hakuna mtu wa kumjibu hata mmoja kwamba sisi tujikusanya twapeana hoja peaneni hizo hoja mimi jeshi la mtu mmoja wewe bana jeshi la mtu mmoja atumia smartphone kutafuta bahthi zako kutafuta kina Yusufu Diwani kwa kusaidie sasa unatafuta maridhi kwa maridhi bana <laughs> chongo amuongoza kipofu hmm? au wanasemaje kipofu anamuongoza mwenye macho lakini hawa hawana macho wote hawa waongozana wapelekana kwenye shimo shimo la moto na sisi tuwaunguza hawa wewe na mfano wako mje mjibu hizi hoja za hawa wanawachuoni kadhalika wanawachuoni wamekufurisha watu wa sampuli hii al-Imam Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi rahimahullahu ta'ala ambaye amekufa mwaka 212 katika mashekhe wa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala asema man qala inna Allah laysa ala arshihi fahuwa kafir yeyote atakayesema kwamba Allah hayuko juu ya arshi yake huyo ni kafiri kwa hiyo ayubu wewe utachagulia makazi bwana sisi hatukufurishi lakini wewe sikiza maneno ya hawa katika kitabu khalqul af'ali al-ibad Imam al-Bukhari juzu ya pili kurasa wa 39 ametaja maneno haya naam akwali ziko nyingi lakini ziko nyingi sana akwali tuzinukuu na muda umesogea lakini msichoke kwa sababu sisi tuna siku mbili tu. Yeye anaongea siku tano na sisi tunakusanya kusanya yote aliyoyaongea tunampiga siku mbili, afu tunampa kazi ya mwezi mwingine. Maana alisema ataendelea Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Sasa tumwambia aendelee Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Jumaa pumzike, aendelee al hatu wallahi wa billahi wa tallahi, nakwambieni hawezi kuzijibu hizi hoja yeyote, sio yeye au yeyote hawezi kujibu hoja hizi. Naam. Lakini Ayubu atakiwa fahamu kwamba hapa ajibizani na na Answari Sunna. Ayubu asidhani kwamba anajadiliana na Answari Sunna. Wale watu wa Shebarayani wale. Wale ndio unaweza kujadiliana nao ukawashinda shinda wale. alusunna Sunna huwezi kujadiliana nao kufanya mukawama katika hujaji. Na hilo nitakiwa walifahamu watu wote kwamba watu wa batil hawawezi kujadiliana alusunna wakawashinda biidhnillah, sababu wao wana hujja za kitabu na sunna na akwali za salafu salih, na wanathibitisha hilo kwa ilmu na ni watu wanasomeshana. Sasa wewe usije ukaja ukafikiri vile unavyo pengine ukijadiliana pamoja kwamba sijui kama ushakufanya mjadala na wao, lakini ukijadiliana watu wa batil huko, mfano wako ambao wewe unadhani kwamba ni kama sisi watu wa Answari, taasisi ya Answari huko, manswari sunna wale hizbiyun ukafikiri kama sisi kama nikijali nikisema moja tu nimemaliza nimesambaratisha hiyo akili ifute kwenye akili yako na wewe inshallah tutaenda na wewe labda usite shubha lakini tukiona umeanza kuropoka sasa watukana tu maki mara hii umetukana sana na najua utakapokuja utatukana zaidi ya hapo sisi tumekupa haki yako tumekuita kibwengo kwa sababu umejiita mwenyewe kama nimeingia msitu wa vibwengo kwa hiyo wewe ni kibwengo kweli na unastahili kuitwa kibwengo kweli kwa vituko ulivyokuwa navyo na maneno yako lakini sisi hatukutukani wewe kwa kile ambacho tunakizua sisi wenyewe tunafahamiana na mambo mengine hayana nafasi mambo ya kutokuwa na adabu kajitetea pale kwamba oh mimi na adabu kwani mwalimu wangu yeye nimeongea naye uongo mtupu hajaongea naye wala nini eti mwalimu wa darasa ashaongea naye nataka ampigie simu wewe unapopenda sifa Ayubu wewe ushinde kumpigia simu pale ungempigia tukasikia huwezi kumpigia kamwe sawa hawezi kumpigia anadanganya bwana Ayubu kwa hiyo ndio hayo ana mengi makorokoro ya kukosa adabu lakini nyingine acha tuyaache kwa sababu ni mambo ya kishakhsia sitazungumza kwenye jambo la dini hili ambalo ameingia sehemu mbaya sana na asipojihurumia nafsi yake atakufuru pamoja na wazee wake alio wanao kwa hiyo amuogope Allah subhanahu wa ta'ala jambo la mwisho namalizia jambo la mwisho namalizia ni maswali yangu mimi maswali yangu haja yajibu huyu bwana nataka nimwambie ile amintum man fi samaa wameitegemea wanaochuoni kuanzia salaf qadiman wa hadithan wameitegemea hiyo hiyo amintum man fi samaa wa huwa alqahiru fawqa ibadi ilayhi yas'adu alkalimu at-tayyib wal 'amalu salih yarfa'u arrahmanu 'ala al'arshi istawa zote hizo kadhalika yakhafuna rabbahum min fawqihim sijaitoa tafsiri yake hapa lakini nataka nitoe tafsiri ya ibn Khuzaima alivyoitafsiri alam tasma'u qawla Allah ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wayaf'aluna ma yu'marun ikitajika taiskoma inshallah anaitafsiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala malaika Allah yuko juu yao namalizia kwa kumwambia jibu maswali yangu Ayubu acha kurukaruka yeye alipoona hawezi kujibu yale maswali kumi yale akaanza kuzitafsiri zile aya kwanza katoka huko ndio maana majalisi zake haziishi akaanza kwenye aya ya kwanza ya pili ya tatu akaisema sala ya nuzuli akapinga hapo akaleta kuwali hizo nyingine za watu mar, mardha kama yeye mfano wake wagonjwa kama yeye akawaleta hapo usiwalete tena wakina al-Fakhruddin Razi kina al akina nani Mulla Ali al-Qari usimlete usiwalete hawa na wengineo tumeorodhesha hapa wanachoona aliwatumia katika kustadili kadhalika usimlete hapa Imam Nawawi katika masala haya kwa sababu yeye aliteleza katika hili na sio hoja katika jambo hili Allahu anhu kadhalika bin hajar usimlete kwa sababu ameteleza katika jambo hili kadhalika al-Imam al-Qurtubi usimlete kadhalika al-Baihaqi usimlete na wengineo ambao wamekhalif ijma' usiwalete tuletee salaf waliokwenda kinyume na msingi huu na wakathibitisha kwa hujja na hawawezi kuwapata kwa sababu wao walikuwa na aliyeteleza amekosolewa yule ambaye ameteleza katika umsingi aliwekwa sawa kwa hiyo wewe usiletee nukuu hizo na huwezi kuthibitisha wallahi wa billahi wa tallahi huwezi kuthibitisha na huja zetu zikabaki pale pale kwamba wewe bwana ni mropokaji huna hoja wewe zaidi ya matusi na kuleta wanaozuoni kama hawa ambao tushataja hali zao na kadhalika tunataka tukwambie kwamba tukisema Allah yuko juu ya arshi haina maana kwamba ameitegemea arshi. Sasa anasema wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin Kwa hiyo malaika watambeba Allah. Una akili kweli we Allah ni bainun min khalqihi, amejitenga na viumbe wake. Sasa usio kadhani arshi sio kiumbe chake, arshi pia ni kiumbe chake. Wa bainun min arshihi kadhalik, amejitenga na arshi yake. Allah yuko juu uluu ambaye anaujua yeye kaifi, kaifi yake yukoje huko, wala hakuna katika ahlusunna aliyesema Allah amekaa wala amesimama wala amelala wala ameinama wala amefanya kadha taala Allahu an dhalik Allah ameepukana na hayo yote sisi tunasema uluu Allah subhanahu wa ta'ala ma'lumun uluu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kujulikana kwamba Allah yuko juu hilo ni kufahamika wal kayf majhulun na kaif namna gani alivyo juu ndio haijulikani kwa hiyo ikiwa mbingu hii mnayoiona iko juu yetu lakini iko mbali na viumbe na sisi wanadamu na hicho ni kiumbe iweje kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapoelezea kwamba yeye yuko juu alafu we udhanie katika akili yako kwamba yuko juu kwa kukaa kwamba ameitegemea arshi kwa nini ufikirie hivyo ndio maana mkaambiwa nyinyi ndio mushabbiha yani mushabbiha sawa sawa ni wale kitendo cha kusema hivyo wewe tayari ushamfananiza Allah na viumbe wake kwamba Allah mfano wa wewe unavokaa au mfano wewe unavyokuwa uko juu ndivyo Allah anavyokuwa yuko juu kwa hiyo baada ya kuwa umemfananisha ukapinga ile sifa ukidai kwamba unamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kumbe ndio wamfananisha tukisema Allah ana mikono kama alivyojithibitishia yeye wewe ukapinga ukasema ah, ah akiwa na mikono atakuwa kama yeye tu basi tayari ushamfananisha Allah na viumbe tunafahamiana na mfano maneno nimemwambia maneno mengi sana kama ni mtu wa akili lakini yeye ni sikio lisilosikia dawa bwana Ayubu hawezi kusikia mtamsikia ataongea tena lakini sisi itafika hatua kama tutaona kwamba hana maslahi ya kujibiwa tutamwacha aendelee na upotevu wake lakini naamini kwamba watu wanatuelewa alhamdulillah kwa hujja na barahin tunazozitoa na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ikhlas katika amali hii na ajalie kuwa ni sababu ya wale ambao walikuwa na fikra chafu kama za bwana Ayubu wasalimike na fikra hizi kadhalika Allah muongoze na yeye sisi hatuchoki kumwombea dua muda kuwa hajafa sababu yeye akasema mimi niko na nyinyi hata kama nitakatwa miguu nitakuja na na kigari hapa vigari vya vilema wale atakuja nacho atatusema alafu akajitetea kwamba <clears throat> alafu kuwasema hawa ni dawa bwana kwa sababu nilikuwa nauma mafua makali kichwa kinaniuma lakini poanza kuwasema mpaka nikashindwa kwenye kwenye muridu sio kweli wewe kwenye muridu hawakutaki huko tulisema juzi hawakutaki sababu ya, ya kosa adabu kwako na porojo zako ushakuona kwamba wewe ni mpenda sifa ndamalizia na kisa cha mtu mmoja alimuuliza aliuliza yeye hivi hivi amenitaja Khatibu al-Baghdadi katika tarikh katika athiqat au al-kadhabun amenitaja katika moja ya watu hawa wawili yule bwana akamwambia lam yadhkurka aslan hajakutaja kabisa sio katika thiqat wala kadhabun sio katika wale wa watu madhubuti wa habari wala katika watu waongo wa kutingizia habari za uongo akasema hivi laitahu dhakarani ma'al kadhabin natamani mimi angekuwa amenitaja pamoja na waongo tu angalau akanitaja tu sasa wa ayubu yuko hivyo hivyo atamani atajwe tu na markazi yapongwe na yeye asikike kwa sababu katika madai yake anasema nafurahi sana wananisikiliza kwa hiyo yeye anasema hata mkinitaja kwa kunitukana mkanisimanga lakini angalau mnitaje tu nisikike eh tushakutaja ushasikika haya manufaa yake tena ni nini hamna na watu mfano wake wako wengi mtandaoni mashehe wamekuwa ni wengi waropokaji kama yeye kibao hadahumullah nasallallahu bimanihi wa karamihi yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kesho hadhara wetu inshallah tutaelezea jambo la an-nuzul jambo la kushuka kwa Allah na halitakuwa refu sana kama hili ili tutaka tuweke sawa jamii ielewe kwamba tunayezungumza huyu bwana masala tunayozungumzia sio masala ya madhehebu kwamba shafiia hapa tuzungumzi mambo ya shafiia wala malikia wala hanafia wala hanabila hapa tunazungumza jambo ambalo mtu akilitakidi anakufuru tena ukafiri wa wazi kabisa jambo la kuitakidi kwamba Allah hayuko juu ya arshi kwa hiyo watu ah mambo ya kimadhehebu bana. Hapana, hayako hivyo. Ili jambo la kumkufurisha mtu. Kwa hiyo Ayubu maneno yake anayozungumza anakufuru. Inatakiwa tahadhari na maneno hayo na arejee kwa Allah Subhanahu wa ta'ala na afungue moyo wake kusoma kwa sala. Mimi nimwambia soma vitabu Tauhid ibn Khuzaima na vitabu mbalimbali kama mtume Sabuni na wengineo. Al-Ulu lakini yeye akakimbilia kwa watu waliopinda. Nasallallahu al-afia. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala jasakum اllahu khayra wbaaraka اllahu fiikum